Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Գործար Արցախն այսօր պատմելու է Մոմագործ Աստղիկ Ղարամյանի մասին։ Աստղիկը շուկա է մտել 1.5 տարի առաջ։ Պատերազմից անմիջապես հետո որոշեց զբաղվել մոմագործությամբ։ Բուրավետ մոմերից բացի աստղիկը պատրաստում է նաև մոմե սալիկներ եւ մոմե տարոսիկներ։ Բույրը կապված է այս կամ այն զգացմունքի եւ զգացողության հետ։ Մոմերի անուշաբրությունն ազդում է մարդկանց տրամադրության վրա, մեծ զրույցում ասում է գործարար աղջիկը։ Ցանկացած հոտավետ մոմ շատ հետաքրքիր էներգետիկա ունի եւ տրամադրություն ստեղծելու ունակությամբ է օժտված։ Աստղիկը մասնագիտությամբ կենսաբան է։ Վերջին տարիներին ուսումնասիրում էր նաև մարքեթինգ եւ կանանց ձեռներեցություն։ Շատ էր ուզում սեփական բիզնես ունենալ, բայց ցանկանում էր այնպիսի գործով զբաղվել, որով քչերն են զբաղվում։ Երկար փորձարկումներից հետո կանգ առավ մոմագործության վրա։ Մոմերը շատ երկար է ուսումնասիրել։ Նյութեր գտնելը, փորձարկելը, դրանց գաղապարների փնտրտուքն ու բույրեր ստանալը տևել է երկար։ Վերջապես նրան հաջողվել է պատրաստել յուրահատուկ մոմեր եւ ուրավետիչներ։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործարար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Զբաղվում եմ մոմագործության արդեն 1.5 տարի։ Դուք մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ կենսաբան եմ, նոր եմ ավարտել համալսարանը եւ ցանկանում եմ ընդունվել մագիստրատուր Շնորհավորում ենք համասարան ավարտելու կապակցությամբ։ Աստղիկ, ինչպես ստացվեց, երբ որոշեցիք մտնել մոմերի կախարդիչ աշխարհ։ Միտքը ցակել է պատերազմից հետո, ցանկանում էի զբաղվել ինչ-որ նոր գործով։ Երկար մտորումներից հետո որոշեցի զբաղվել մամագործությամբ, որովհետև այն ինձ ավելի հոգեհարազատ էր։ Սկզբում պատրաստում էի միայն ինձ համար, կատարում էի տարբեր փորձեր, բայց երկար արդեն փորձերից հետո որոշեցի մուտք գործել բիզնեսի աշխարհ Առաջին քայլերս կատարեցի 2022 թվականի փետրվարին։ Սկզբից պատրաստում էի մոմեր տարբեր գաղափարների միջոցով, իսկ այնուհետև պատրաստում էի նաև ձեռքով, զարդարում էի տարբեր ծաղիկներով, նաև ընդունում էի անմտական պատվերներ, ինչպես պատվիրատուն ցանկանում էր։ Իսկ այժմ պատրաստում եմ նաև գիպսի աշխատանքներ։ Մի քանի ամիս առաջ սկսել եմ նաև պատրաստել դարոսիկներ։ Ընդունում եմ հարսանեկան դարոսիկների պատվերներ։ Ինչպես են հաճախորդները իմանում ձեր մասին։ Հաճախորդները սկզբից իմ մասին իմանում էին իմ հարազատների, մտերիմների, ընկերների կողմից, նաև ունեմ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջեր տարբեր ռոազների միջոցով։ Եվ առաջին պատվերը, որ ընդունեցիք, Առաջին պատվերը մարտի 8-ի կապակցությամբ էր, քանի որ փետրվարի 22-ին էի էջս բացել, այդ ժամանակ արվածում իմացան իմ գործնեության մասին, պատվերները մարտի 8-ի կապակցությամբ էին եւ այդպես շարունակվեց։ Ինչպես է կոչվում ձեր բրենդը։ Իմ բրենդը կոչվում է Astra Candles, Astra-ն նշանակում է աստղիկ, որը կապված է իմ անվանման հետ։ Անունը ընտրել եմ այդ տարբերակով, որպեսզի հետագայում ճանաչելիություն լինի նաև Արցախից եւ Հայաստանից դուրս։ Ասցեք իսկ պատվերները հատկապես ինչ բնույթի են լինում, ասեք ինչ են մարդիկ ցանկանում, ինչ են պատվիրում։ Պատվերները տարբեր են, կան տարբեր ժամանակակից կաղապարներ, աղջկա կերպարով, ավելի շատ սիրված է այսպես կոչված բաբլ մոմերը, մեծ եւ փոքր, որոնք նաեւ հիանալի տարբերակ են տարվեսիկների համար, տարբեր ձևավորումներ եմ կատարում ըստ հաջախորդի ցանկության։ Վերջերս նաեւ հենց քանի որ հարցանեկան սեզոն է, ընտրում են տարբեր մոմեր, որոնք ավելի գեղեցիկ կլինեն հարցանիքի համար։ Ունենում եք պատվերներ հարցանեկան։ Այո, վերջերս ավելի շատ են եղել հարսանեկան պատվերները, մոտ պատրաստել եմ արդեն 100-ից ավելի հարսանեկան մոմեր հարսուփեսայի համար Հարսանեկան նոմեր ոչ, այսինքն հարսանիքի տարոսիկների համար վերջին ամենագեղեցիկ պատվերս 3 եմ դվել հարսնացուին, զույգ մոմերն են, իրար գրկած տղա եւ աղջիկ։ <laughs> Հենց այն գլխից դուք միանգամից միասնություն եք մաղթում նրանց, այո։ Իհարկե, այս շրջափակման պայմաններում ավելի շատ ողջունելի է եւ ավելի ուրախալի ամուսնությունները, որը ավելի հուսադրող է։ Ասեք, նախքան այդ գործի մեջ մտնելը բնականաբար ուսումնասիրել եք շուկան։ Այո, սկզբից տեղի ունեցել շուկայի ուսումնասիրություն, այդ ժամանակահատվածում մրցակիցները շատ չէին, շուկայում մագործուն այդքան տարածված չէր, բայց հիմա արդեն շուկան ավելի է online-ում։ Նախքան շրջափակումը կարողանում էին մեր նաև արտահանել post-ային առաքման միջոցով Հայաստանի տարածք։ Հիմա նույնպես պատվերներ լինում են, սակայն չեն կարողանում արտահանել, բայց հուսով եմ, որ երբ կարգավորվի ամեն ինչ, կարողանամ արտահանել ոչ միայն նաև Հայաստան, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Այո, ոչ այդ Հայաստանն է եկարակ։ Առակում այո, Հայաստանն է։ Շրջապակումից խոսեցինք եւ այն դժվարությունների մասին, որոնց հանդիպում եք գործնական ընթացքում։ Ամենադժվարը այն է, որ հունկը չեմ կարողանում վերել Արցախ, Արցախում հունկ չկա, սակայն մի քանի ամիս առաջ պատվիրել էի հայպոստի միջոցով եւ նոր վերջերս արդեն ասել է ինձ այդ ուրախալի փաստը, որ կարողանում եմ պատվերներ վերցնել եւ գոհացնել եւ նորանոր տարբեր առաջարկներով հանդես գալ ու հաճախել Իսկ հումքի բացակայության պատճառով եղել են, որ ասենք պատվերները չեն ընդունվել։ Մի երկու դեպք եղել է մեծականակ պատվերներ, որ հումքը բավարար չէր ամբողջությամբ բավարարելու համար, բայց հիմա արդեն ակտիվացրել եմ իմ edge-ը եւ նոր հաճախորդներ վերցնում եմ։ Աստղիկ, սովորաբար մոմի հետ աշխատանքը բավականին որքանով դյուրին, նույնքանով եւ բարդ է։ Ա, Ինչպես է ձեզ մոտ հաջողվում որևէ մի աշխատանք կատարելու համար կամ ավարտին հասնելու համար ինչքան ժամանակ է ձեզանից պահանջվում։ Ես բավականին բծախնդիր եմ այդ հարցում, քանի որ ոմագործությունը հենց ինքը ձեռագործ աշխատանք է եւ 80%-ը մոտ ավելի քան ձեռքի աշխատանք է, ժամանակատար աշխատանք է եւ մոտ մինչեւ 5 ժամ, որովհետեւ այն պետք է նաեւ սառեցվի, որպեսզի վերջնական տեսք ստանա։ Դրանի դրանից հետո անցնում է հատուկ մշակման, տեսնում են թե ինչպես այն ստացվել, լինում են դեպքեր, երբ ողջակներ են լինում եւ հումքը կրկնակի չեն կարողանում օգտագործել, մնում է մի կողմ եւ նորից նոր հումքից պատրաստում են։ Այո, բավականին դժվար աշխատանք է։ Աշխատատար process։ Բայց երբ աշխատանքը սիրում ես, այն հաճելի է լինում, եւ երբ լսում ես հաճախորդների ողնագությունները, նրանց տարբեր կարծիքները, ավելի հաճելի է լինում եւ ավելի է ոգևորում։ Աստղիկ, իսկ մտածել ես, ասենք, ոչ միայն արցանց տարբերակով վաճառելու մասին, այսպես, այլ նաև խանութներին տրամադրել։ Այո, մեկ համագործակցություն եղել է, սակայն այնքան էլ գոհացի չէր։ Այժմ նաև համագործակցում եմ հարսանեկան տարբեր սրահների հետ եւ որոշել եմ համագործակցությունները ավելի մեծացնել, շրջանակները եւ տարբեր առաջարկություն անել հարսանեկան սրահների հետ, հենց տարոսիկների տեսքով։ Գործար Արցախ հաղորդաշարի շրջանակում ես առիթներ ունեցել եմ հանդիպելու երկու մոմագործի հետ եւ պիտի ասեմ, որ մոմագործությունն որպես բիզնես Արցախում այնքան էլ զարգացած չէ։ Մի կողմից որպես շուկայի մրցակիցների տեսանկյունից լավ է, բայց պետք է նշեմ նաեւ, որ մրցակցությունը ավելի է սթափեցնում եւ նոր մտահղացումներ է տալիս, որպեսզի տարբերվենք շուկայի մնացած մասնակիցներից եւ առողջ մրցակցություն իհարկե պետք է լինի, որպեսզի նախանցությամբ մեկս մյուսին չնայենք եւ հենց պատճառ հանդիսանա, որ մենք նոր գաղափարներով հանդես գանք, պետք է նշեմ նաեւ, որ առողջության մրցակցության հետևանքով կարող է առաջանալ նաեւ համագործակցություններ, որը նույնպես ողջունելի է։ Այո։ Ես դա է ուզում հարցնել, երբ շուկան ուսումնասիրել եք, տեսել, որ մոմագործությամբ զբաղվողները քիչ են։ Սա է ձեզ ողջևորել, որպեսզի այդ ոլորտն ընտրեք, թե ոչ, քանի որ շուկան ուսումնասիրել եմ եւ մտածել եմ հանդես գալ այնպիսի գաղափարներով, որ դեռ շուկայում չլինեն, բայց նաև ես ընդունում եմ հենց այդ առողջ մրցակցությունը եւ կցանկանամ համագործակցել նույնիսկ համագործությամբ զբաղվող տարբեր բիզնեսների հետ։ Իսկ ձեր գործունեության մեջ անձամբ դուք նորություններ փորձում եք մտցնել։ Իհարկե, նորություններ փորձում եմ մտցնել, օրինակ, տարբեր գաղափարներ ներմուծելով կամ տարբեր հենց ձեռքի աշխատանքներ տարբեր ձևավորումներով, չորացաղիկներով, որը մեր Արցախյան տարբեր շրջաններից հավաքած ծաղիկներ են պատրաստում եմ նաև սկուտեղներ մոմերի համար, գիպսի աշխատանքներ, նաև ցանկություն ունեմ զբաղվել օճառագործությամբ հետագայում, երբ ամեն ինչ լավ ստացվի։ Եվ նաև հետագա ձեր ծրագրերի մասին խոսենք մի քիչ։ Հետագայում կցանկանային ունենալ արտադրամաս նոմագործության բոլոր ստանդարտներին համապատասխան եւ online-ել ճանաչում գտնել ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանում, այլ նաեւ այդ սահմաններից դուրս ճանաչում ձեռք բերելու համար կոնկրետ գործունք հայլեր իրականացնում եք։ Գործունք հայլեր այս պահին ոչ, բայց հուսով եմ ամեն ինչ կստացվի եւ հետագայում կփորձեմ նաեւ արտահանման միջոցով ձեռք բերել այդ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ծրագրից այս ծրագիրը մեծ հնարավորություն է փոքրիկ բիզնես ունեցողների համար հենց առաջին սպասելիքս այն է որ կարողանա գրագետ բիզնես հմտություններ ձեռք բերել եւ որ ամենակարևորն է այն ճիշտ կիրառել իմ բիզնեսի մեջ։ Իսկ գիպսե արձանիկների մասին խոսենք, որ պատրաստվում ենք, սրանք նույնպես պահանջարկեն վայելում աստղիկը պահանջարկ վայելում են գիպսեսու տեղիքները, որոնք մոմերի համար տակտիրներ են հանդիսանում, ինչպես նաև կարող են աղջիկները դնել զարդերի, զարդեր օծանելիքներ, Հիմնականում դրանք գնում են տարբեր զարդեր պատրաստողները, որոնք ծոցկայքերում գեղեցիկ նկարներ տեղադրելու համար օգտագործում են այդ սկուտեղիկները։ Իսկ կոնկրետ դիզայնը դուք եք մշակում, թե պատվիրատուն ինքն է ասում ինչ դիզայնի է ցանկանում երբ օգտագործում են պատրաստի կաղապարներ, հենց ինքը այն սկզբից ծայնավորված է լինում։ Օրինակ, եթե պատրաստում եմ հրեշտակ կաղապարի մեջ, պատրաստի հրեշտակը դուրս է գալիս, բայց երբ պատվիրատուն է իր առաջարկությունը կատարում եւ ես կարողանում այն իրագործել, նա մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ է ստացվում, փորձում ենք չկրկնվել, եւ տարբերվել մնացածներից։ Դուք եւ պատվիրատուները անընդհատ անմիջական կապի մեջ եք։ Արա լինում են բծախնդիր պատվիրատու։ Իհարկե, վերջերս նույնպես ունեի բծախնդիր պատվիրատու, սակայն բծախնդրությունն էլ հենց իր առավելությունը ունի, այն հնարավորություն է տալիս շտկել ութերությունները, միասին նոր աշխատանքներ ստեղծել այո բծախնդրությունը հենց իր առավելությունը ունի ինչպես նշեցի ես նույնպես բծախնդիր եմ երբ մեր արդեն կարծիքները համատեղում են ենք, ստանում են գեղեցիկ աշխատանքներ, նրանք ուղարկում են տարբերակներ, որոնք մենք կարող ենք պատրաստել եւ փոփոխություններ կատարվում են, որպեսզի չկրկնվի եւ ստանում ենք վերջում գեղեցիկ աշխատանք։ Գոհացիչ պատվերը ստանալուց հետո ես նրանց հետ կապվում եմ, իմանալու համար նրանց դուր է եկել, մոմը ինչ վիճակում է, ինչ առաջարկություններ կարող են անել, ինչ թերություններ են նկատել։ Այո, հետևում եմ։ Հետևողական, որովհետեւ նա դա եւ ինձ համար է կարեւոր եւ հենց պատվիրատուի համար։ Իսկ եղել են ասենք դեպքեր, երբ պատվիրատուն դժգոհ է եղել, թե այդպիսի դեպքեր չեն եղել, պատվիրատուին գոհացնելու համար մենք հիմնականում թե մեծականակ պատվերներ են լինում, գործում են փոքրիկ սեղճեր, փոքրիկ նվերներ, կամ երբ առաջին պատվերն են կատարում, հիմնականում փորձում եմ նրանց հետ դնել նաև փոքրիկ նվեր, օրինակ երբ սկուտեղիկ են պատվիրում, տարբեր ողմոն պատրաստել եւ նրանց հետ որպես նվեր, եւ դա արժանանում է դրական կարծիքների։ Պրինչ Աստղիկ ջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Կյանքս առանց մոմերի այլևս չեմ պատկերացնում։ Մեծ հետ զրույցում ասում է գործարար աղջիկը։ Սա շատ նրբություններ ունեցող աշխատանք է։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք